հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Լևոթոնը կորչում չի։ Ինիս աչինիս մին թակավարանիս։ Այդ թակավարը շատ համ հարուստանիս, համ ղոչախ, համ հինարավ։ Ամադե աստված դարդվր տասա, վեշ մին պեն իշիշ չի։ Ուրան, օզածը նսա։ Ուրերան մի օր, հունցա պատահես, Էս հեներսս թակավերը տղպերց այնգես, օրորին իրա մշվիս, հալանենգիս, հինչ դողտուր, հինչ հեքիմել կյասա, գլող չինգիս թա տրադարդը հինչա, ախրը նազիլ վեզիրնեն տսնասն վերվեջ մին ճար մար կյոնակ չոնե, երեն կնաս հվկվես հրևան թակավերեն խաբարնես, ղաչան կնես վեր տրանք, իրանց դողտուրներ են գարգեն, բելամ կարին թակավերեն դարդին դարմանանեն ամատրանց դոկտորուն էլ չընկրես մին պեն առաջ գցից։ Մին օրել մին քոսակ դավրիշակյաս պալատը թա թակավերն ապրած գնա։ Քս ես կուպենք կարես սղացնել։ Մինեքու երգերի ծովումը ենամին վսկծյուկունկա, ընդրա արյուննա։ Միններ մին երգերում գիտեմ չում թավեր երգերում։ Թակավերն աղջիկանը փորումը գիտեմ չում թավեր աղջիկան։ Ենամին շամար օծկա, ընդրա արյուննա։ Թակավերը աշկերը պինասա վերհրցփորցանե իշիս տսնես դավրիշի չկա։ Հունցու սուսուփուս եկալա ընդիել տուսա եկալ կեցալ։ Հետո թոփորնոր մալում չի։ Շատ ամտածես, խրեգ ամտածես, վերջը ցենատաս մծ վեզիրին թա։ Մունք վեր շատ ուզինք էլ։ Կարալ չենք շահմար օծուկ թանանք։ Սաղ երգերին թորչեկի հվակվեցեք։ Թող քշեր ցիրեք նեմանն ծովը Շտղա վրեա, այդ վսկը ճուկնեինի, փռնեն, իմ մադար տղես էլ նհտներեն երկալիկ։ Քեցեք լեհավր փռնեն, թող մորթը պիրի։ Դե դի հրամանը հունց կարողա տղջի հսնե։ Էքսը ինչքան թորչի կան, իրանց թորերը երկալած, քեսին ծովը թակավերեն տղանել տրասնհդ։ Դրանք շատ են չրչրվել, շատ ծուկունն փռնես, ամա ինչ օգուտ։ Վսկը ծուկունը կավեջ վեր կավեջ։ Իտի անցագնաս մինամես լող դիլխոր լողջին ըմուդու կտրած մնել են տեսնում որ մին պարավ թորչի սասի կլոխը կցած լա ուրխութունան հտ լոք լոքանես թա թակավոր են դարմանը փռնալում թակավոր են դարմանը փռնալում թակավոր են տղան իլբեհալ վազատաս տեսնասիչ մեն վսկը ծուկուն կայ թորմը ինքան ղաշանք որ կարել չստա երկու հոտ եշիս Ինքն էլ Պերանահանց պիցուհ փանես, ասես լա քզանա ջանա ուզիս։ Սա թորչեքը որ խնասեն, երկնսես բարին կյաս ամաթակավեր են տղան վեր շատ բարի խղճմտան կավ տղա յանիս։ Այդ ցուկունու տեսնալանը իլ բեհել սրտը տկտիեր այնիս։ Ձերքը փռնես չի վեր մորթե։ Երա ունես յետքցից ծովը։ Լող մնասն զարմացած դեհուն շիզարմանան ենքան չրչարվալն թակավերեն դարմանը կտալ մի մնուտումը ջուրը կցալ են էլ հու հու թակավերեն մադար գյուդար տղան մի հենք խաբարը հսնեսա թակավերեն էսել կտաղեսա փրփրես յուրան կուրցնես Բիրիսա հրամանտաս վեր մեյդանումը գարաջին վեր թողեն սաղ ժողովուրդեն աշկեն առաջեն տղեն կախտան լոխ լծուկոցուննես սոքուննես Թակուհին նազիր վեզիրներ էլ ընգնեսն թակավերեն վնները ղաչանք պղատանքնես վեր հրամանը յետ երոնե վեր յրան իլաշ չիլած մադարտղեն բադաչիտա դուշմեն չուրխցնե թախտը տեր տակ չթողնե ամա թակավերը վեճ մինին սկնաշ չի ասմա ինձ բեդասլ տղաչի հարկավեր կախտվեք վերջը վեր քանդերը քցիսն տղեմ վզը հանցուկախտան թակավերեն պարամարը կյասա յուրան տոշու բեցնես յումբուրուղավը վրթկես թակավերեն թա հարամնի են կատնը վրտու կրալս յա ես սահաթես մաչին հրամանդ փոխե յաթաչե սա ժողովուրդն առաջին նոթանացլականամ ինձ կրակտամ քս հայտարականեմ թակավերն լուրամորը շատ այնի սիրիս մարը վրը դիասես պատար կկգեսա Վեզիրին ցենտաստա էտլոկոտեն դարաղաջան քշծրիկ իմ երգերս դուս գցեցեք թող երաշկը սիրվա վեճ։ Այդ երենեսն, այդ տղեն թակավորություն անտուսն գցիս։ Թակուհին էլ լա հա հսցնես ամին հապուրվսկե ածջուբը պատարտեսա տենայել նիացը բողջան կապը տինի ձերքին։ Մենք այդ տղան աղուն կթելավ քիսաթա շտեղակիս թահի ինչու հետո յակիս ինքն էլ չգիտաս։ Ամա ընել ասեմ, վեր յուրան ռազամ փշմնես չի։ Çünki մտածեսա վեր դյուզարալ։ Վերեն անլուզը հեյվանը նզադալա։ Վերջը շատակիս, գրեգակիս հսնեսա մի խորցոր, տսնասը ծյուրը մին հելևուր նստած չի բուխակաշում։ Մուտանոմա պարյորտա կողքը նստում ես լեուրնասմա բալա դու հովս ինչս այդ խտի դիլ խորոս ասը բալամ կարեմ դարդի դարմանանեմ տղան թարանչակշից թա աղորփեր Պայեմ դարդս պատմելի դարդավեր պատմեմ, բերմինին հարը տղեն տանան տուսկցի։ Ինդինին դարդը հունց բիդինի։ Համտի ասես, համել կլխավը եկածլող պատմիս։ Հլեորուսսա դարդ միանե։ Դու հինչ ուրալս դուզու սրալ։ Ցուկուննելա շունչ։ Հանց գիտանք լեզուչոնը հինչաննակա։ Վեր պատարդին ջնասն ստղասն դրան խոսես, այդ պարամարտը ասմա այ տղա, եկ Ես նամ դու հնգրանանք։ Կինենք ես կողքը քաղաքը կործանենք, գլխնես պահենք։ Համել բալամ կարինք պատար փուլ իդ գցինք։ Ամա իմ պայմանս էսա։ Ինչ էլ վերաշխատենք, մի ընտրնանը եթե պիտի կյանք համին էս ծյուրումը հալալ կեսանենք։ Մարդ համեր փայը յորոնենք գինենք։ Տղան ռազիա կնաս, սրանք ստի Հնգրնասն քինիս քաղաքը մենքանի օր կորցու շորգյաս վերջումը թակավերեն պալատոմը կորցինի մտնես հունցու բախճան բիջարե կոզի մինը պարա մինը ջահիլ ամա շատ լավ հնգերում կընտրնաս յուրուր նհդ հաշտ համերաշ թակավերեն բախճան բիջիրսն յուրանց հախը ամմն ամս յորունես յոլակինիս Մինորել Այդ տղա իշիսա տսնած թակավորն պլատեն երի բալկոնումը մինպենա ըլավալավանես։ Գիտասա թա պաժարա։ Մին վեդրա ջուրա յորոնես քիս տսնած պաժար, ինչ պաժար։ Այդ բալկոնումը մի աղջիկ կավնը վեր լեհա ըստի երևոնման փլաստրաթեյա տամ։ Այդ աղջիկանը տսնասա թաչե սիրահարվեսա օշանտնես վրենգիս։ Հլեվուրը կյասա տսնած հնգերը ճպաղած Էդ վեդրա ջուրը ծեսա Իրան իդ պիրի սրցնես թա Էդ ինչա էլ ալ ինչա պտահալ տղանս էսա Է ղորփեր մի հենգի մի աղջիկ եմ տեսալ Լա հա են կասին վեր ես էլ առանց դրան գանք չունեմ Եդ աղջիկանը պիտի ուզիմ Եել ինձ մին խաթայ մննական Հոլա որու քթեն տական ծիծեղեսա թա այ բալա բլս ինչս էդ թակավերեն գիճի աղջիկնա է հունց օզիս դու գիտես ըս քանի ջահելա այդ աղջկանը դարդան բադա կեցալ հա հանե ընծուրը ենա ջահելներն վսկրներ ավալացած տղան վնը տեմատած թա չէ չէ վեր չէ յա այդ աղջկանը ուզի ինձեթե յայել թողն գլոխսել կտրեն լավոտս նասավեր տղան յուրան խոսքեն բենդավն նկացալ ասմա դևեր սրտուզլի կտետա ինչ անեմ Երկար շորերդ փոխեք, հինանք թակավերեն կոշտու տեսնանք ինչ ասես։ Որ հստասեն թակավերեն կոշտու, հլե որը գլոխա տաս թա թակավերն ապրած կենա, եկալ են քիչ աղջիկանը օսի մի մեզ լավ հնգերես հետ է։ Թակավերն ասմա լավը սրալ, ամա իմ պայմանս էսա։ Օխտու տարեյա իմ աղջիկես լյուզուն կապնգած, թակրեց էր խուսուցնես, թողեք ու ասածավը տնի։ Թակրեց էր վեճ Քո կլոխոտել եմ կտրելական, հունց ուրե մնացածն կլոխն եմ կտրալ։ Քո հնգերդ կլոխնել եմ կտրելական։ Ըստի մսլահաթանանես որոշիս վեր յուրիգունու հլեվորու նիմանե աղջիկան օթախը խոսուցնե վեր մտնեսա Ատա յուրանտերու խորման երաունիս քինիս աղջիկան օթախը տեսնաս, այդ աղջիկը փիրտին կմակեն կյողլոկացած։ Վեշ մի պեն չի հրցնես։ Լա ջուբան տեր հորման տուսա ունես դինիս ստոլեն իրա թա ատեր հորմա։ Երքան քերա մինքը թե հնգեր չոնեմ թա նհտը քաթանիմ։ Էս աղջիկներ օթի երփաթատերալ նստալ լա դույնիս մին մեսել ասե քշերելուսուսնենք։ Տեր հորման ասմա այ հելևուր ինչ ասեմ։ Ինիսա չինիս մին դուլգեր մին դերզի մին դեր։ Սրանք խուսկրնեն մինն ընես, շենան կլող յորոնես քինիս ծմակը։ Ուրանքել պայմանանգապես վեր ամեն քշեր մինը զերտուն գնա գարավուշ քաշի են երկունու կոնենին։ Ռաչի քշերը դուր գառնա գարավուլանում։ Վերտսնասա էլ կրեշչի զերտուն գնա կացեն նա հորեքի յուրա ունես մի մած կաղնե կտրես դշիս մի փադի աղջիկ շինիս։ Երկունջի օրը դարսի հնգերեն հերտնա ինիս։ Ես էլ մտածես, մտածես, թա ինչ անեմ վեր քոնոտանը վեճ, բիրիսը մին ղաշենք հրսունքու դարյա գրես, այդ փադիղ չկանը կեստաս։ Իրեքինջի օրը դերնա զերթուն կնաս։ Դուսակաս շորկաս տսնաս ուտեղ մին աղջիկ հրսունքն դարյան կեցը մուտնասա թան հտը խոսը տսնասա փադի արձանա։ Տրայլաշ չլասնել մին թիլիսի մուտանայինիս յուրան մաննան տուսյաունը սկսեց աղջկանը մաննը այդ արձանը սղնասա տրնաս մին հյուրի մելակ աղջիկ շերավ լող երեն կնաս սկսես յուրուրն հետ կռվ անելը դուր գառնաս մա եսմ փադի աղջիկի շինալ ես էլ պիտի նհտը փսակվեմ դարձին ասմա եսմ շորը կարալ ես պիտի օզիմ դերնել ասմա եսմ սունշ տովալ աղջիկը իմնա Ըտեղ դերողորման Սուսանես թա հլե որ նա պրածկենա։ Դու ինչ կասես։ Աղջիկը հյուրահասնես։ Հլե որնաս մա աղջիկը դուրգարեն նհդ պիտի պսակվե։ Դերողորման էլ թա չէ։ Աղջիկը դարժուն նհդ պիտի պսակվե։ Ստանք ստեղ սկսեցին ուրուրն հդ եղբող ազնիլի, թակավերեն աղջիկնել, փիրդին կմակեն, կրքնեն ղարց-ղարցնես է, հա, ամա կրես չի ուրան պահե։ Ասում է, դուք ճոխտուտել սխալ եք մտածես։ Աղջիկի դերին նա հսնես։ Ընդրա հետ է, որ ինքնա այդ աղջիկանը սաղացրալ։ Համել դուլ գարը կկարե օրիշ փադի աղջիկել շինի, դարձին կկարե օրիշ օրել կարե, ամա դերին իլած մի մուտանայա էլալ։ Էնել տվալա աղջիկանը, ինքն էլ կարել չի օրիշ արձանու շուշտա հլեվրու լհա տրայայնիս մաթալ այդ աղջիկը վեր խոսեսա ինքը տերողեր մանկցիսա ջուբը քիս թուշին թակավերեն կոշտը թակավերն ապրած կենա ես քող չկանս սրե մնասա դուել քո խոսքը տարևն նկենաս հրցնքու թադարիքի տեսնաս թակավերն ասմա հանց գիտանք դու սծեր հվատողը հվա ես մինչև վերի մաշկավս տեսնավեջի մաղջիկս սուսես քս աղջիկ տվողոչում Հլեուրո թարանչակշիս թա շատ լավ։ Եկուցյուրի գնու մղակը կթողնեմ պես կիկես եշիս։ Եկսիվեր մտնեսա Էսպարա մարտը էլակինիս աղջկան օթաղը դերողոր մանտինիս փիրդին ռաչին թա այդ դերողորմա մի մեսել պատմե քշերը լուսուցնենք շատ այր կան դերողորման սկսեսա նաղլանելը ինեսա չինիս մին թակավեր Ես թակավերեն էլ ինիսա շատ մի ղաշենք աղջիկ Էս աղջիկը վեր կասա մարդու կնալի վախտը, սաղ երգիրավը մինանես վեր ինքը կպսակվե են տղն հետ, հուվեր կարը յուրան հետ է անմահական ճուր բիրի։ Շատերն են փուրցիս, ամա ոչ մինը կրես չի տա այդ աղջիկանը պայմանը կադար է։ Այդ թակավերեն չուբններան մինին իրեք տղայա ենիս, սրանք էլին քինիս։ Վերմինտարը հղեին քիս, ըրշնենակյաս իրեք հղե։ Դրանք մարդը մին հղացավ քիսին համել մսլահատ հնես վեր մին տրնանը ետը կյան այդ համան տղը ուրուրջիհին ետ տերնան։ Մին տրնանը ետը վեր կյասն ըտեղ պտհես, սկսեսն նաղլանել է թա հու հինչա տսալ, հու հինչա պերալ, մծ աղպերս ասա, ես կրեցալ չմ ամմահական ջուրը պիրիմ, ամա հասե մին հիլի եմ պերալ, վեր մաչին սաղ աշարկս ըրվասա։ Մաշնակախ պերնասմա Ես էլ մի թրչող գաբա եմ բերալ, որ հու իրան նստե, շտեղոզի մի մինուտումը կհսնե։ Քիչ ախբերնել թա դե ինչ ասիմ։ Ես էլ երուշպեն չեմ կրացալ լեհամին բոթուլ անմահական ջուրում կթալ բերալ։ Սրանք ստի քաթննես միներ բուրդան մծ ախբերը հիլավը իշիսա տսնաս թակավեր են աղջիկը ենա տղպերցում մրնելու իրա, սաղ պալատնել կալխեն հվակված սոքննես։ Ախպերքը հետ վերտեսնասն, էլ վախչին կուրցնես։ Նստեսին մաշնակ ախպորո պերած գաբան, մին ըշկծպիլումը հսնես պալատը, կճու ախպորո պերած ջուրը ըծես դրա երա սղծնես։ Տերողոլման վեր ուրան քատը բրծնեսը ազմա, ահալևոր, աշխարհ տեսած մարդես, մենք ինչ կասես, Քո գեդալավ աղջիկի հյուրնը հետ պիտի փսակվե։ Հələ որոթա հա շտեղ ինչ կա մտածելի, աղջիկը մստեղենա հսմս։ Ընդրա հետ է, որ ըտրա պերած հիլվումն տասալ, որ աղջիկը ծանդրա, հիլին իներ հուջ կլող չննգիլ, իտիել աղջիկը կմերնար։ Դերգորման ասմա դու արթարչս։ Աղջիկը հսնեսա հա մաշնակախ բորո։ Վեր տրա պերած գաբանչիներ կարել չեն ըտի ճելլի հսնեն սղացնեն։ Մենք սրանք վերստի հեջաթն տաս, թակավերն աղջիկնել հիչ կան նեսա թա խոսավեջ գրեշ չի, պերտին կմական տուսակյաս թա ահլևոր, վեջ տուվս դուզ վեջքու տերեղորմատ։ Այդ աղջիկը կիչի աղբորուն հետ պիտի պսակվե, ընդրա հետ է վերմըց աղբորու հիլինելա մնացալ մաշնակ աղբորու գաբանել ամա կուճի աղբորու իլած եմ բոթուլ ջուրալալե էնել աղջիկը խմալա սղացալ Թակավերնան թակուհին էնենելալ մղակեն կմակեն թիմաշանելիս վեր տեսնասն ուրան սղճկանը լուզում պեցվալա որ խացած նին մնա սղճկանը պճպուջուրես Այդ մարդին անայել շատ շնորհակալ ենիս, թակավերն ասում է, այհիլևուր, իմ ասածս ասածա։ Հնգերը ցենտոկյա, ամավեր քու մաչիտ իտի հինարկա, խե գնուխը չես եկալ, նահախ դեռնել ենքան ջահիլ ջուլու կտորալում, ենա ածալում նրանց ծյուրը մեյդավ լցալ։ Հլևուրն ասում է, վեճինչ թակավերնա պրածկենա, իմ դրուղուրմաս հարամ ենամին պանդելոն է։ Ես հաթս քու կոտորած լող ջեհելեն սղնականն ըսս ապրծնես ակոշկավը դրողորման թողնես գծից ծյորը ինչքան ջեհելու վսկրնը կալող սղնասն կաս պլատեն առաջին շարվես այդ դերումդ հելևորեն հնգրնելա կաս նիմանես թակավերեն աղջկանը օթախը դե գնելասեն վեր այդ աղջիկը այդ տղեն տեսնալան the best կծնասա այդ տղեն երան կոլավնինգիս Սկսես ուրխութուն անլացինել է։ Թակավերն էլ պիրիսա օխտ օր օխտը քիշեր հրսան եկնես, դրանց փսկես, մինքան օրանը յետնել լա բեժինգ տաս, կալխավնել վետ ծիապերնը վսկե, հելը որ են նհդ հղետ ինիս։ Սրանք էլ յուրանց նհդ գապ գյուփնելավ Կասն հսնես ամենին ծյուրը, շտեղ հլևորն ու տղան ջհալն։ Վերջը գլխնաթիչ ծվծնեմ, վերետ <laughs> կետեն գրաղեն նստեսն հաց ուտես, դինջանաս հլևորնսեսը այտա, հոմեր պայմանը մնատ կծալ չս։ Չէ, ոնց ու կարող ամնաս կծիմ, չէ, կծալ չմ։ Դևեր մդտա, երկած ինչու պերալնք, քու ծերքավդ հալալ կսերա։ Մարդամեր փայը յորոնը կինինք։ Տղան յորա կնս լող կսնես, իրեք ոսկապերնաստին էլ մին փային նհդ տաս այդ մարտին թա այ գորբեր էսել կոփայիտ հլե որոչի բոխոցի կտաս թա չէ այտա այդ դյուշ չտերավ աղջիկն էլ պիտի մաչան ճղենք կեսանենք մենք էս տղան համմատ համանաս Համոլ այդ մարտին ղաչ անկանես, պատ անկանես, սեսը այ ղորփեր, էդի հունց կնի, էս աղջիկը իմ կնեգնա, հունց կես անենք։ Իմ փայ Հրստոթունս էլ քզնի թակի այդ պենը անես վիչ։ Հլե որը ռազի չի գնաս։ Մին սոր կացենա երոնես մոտոնաս վեր աղջկանը թխե մաչանկեսանը։ Էս վեր կացենը պեցերցնես ա թաթխե։ Էս աղջիկի վախան հծկալթասա։ Վեր ծկալթասա Ատրա պերանան մին զոր շահմարոցա վերինգնիս, երա պրծնես թա տղեն կծե, այդ մարդը կասնավը թխես այդ օղցին թքաթքանես, մին բոթոլել դրա առնան լցնես 10 տղեն թա այ բալա մենք գլոխնգար խեմ այդ աղջկանն վխծրալ էս օքսնա էլալ ըտրան այդ օրը գցած մենք կարիս արխային կնգանը տել այդ սա հարստությունը տել երոնիս հինաս կողոր պալատը էս բուտուլեն արունել կողոր դարմաննա վրքսիջ ջանը դաստի սաղաննականա տղան մնասա շշկլված մինել զինքը վկսը կամ կմալավ թա այ ղորփե պա ես քեզ ինչ լվոթոն անեմ հլե որն ասմա մա տաղենիմ քեզ դու քո լվոթոնդ կնուխ ես սրալ ես այն համին վսկեցու կոննում վեր մուրթելի տեղը ետ ծովնս գցալ ասես ապրծնես էլա ցուկուն դռնաս լոկտաս ընգիս գետի մաչը դել ինչ տղան հարտանն հետ կասա հորո պալատը օղցին արյունը քսիս հորո ջանը հարը սղնասա Մարդն ղրկես այդ աղջիկանը հարը մարը բարեկամ չարիկամն էլ պիրիլտաս նորից օխտոր օխտը քշեր հրսանը քինես ջանսես ջանս կնալավ ապրես նա հաղ չնասալ թա լևոթը նրա քցի ջուրը մարդիկ վեր տեղ գիդանվեջ ցուկունը կգիդա